Ekainak hiru gaur aste da eta hau berrion albistegia duzue berriozari irratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin erekeko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi nupen udako ikastaroa berriozarren. Ekainaren hogeita bitik, hogeita bostera, dela krisis ekonomika ala krisis politika, transizion, konstituzion i demokrazia tras el 15M ikastaroa egin jenda berriozarko entzunaretoan. Ikastaroa unafarroko unibertsitate publikoaren udako ikastaroetako bat izanik matrikulazioa nupen web horriaren bidez egin daiteke baita kursos de verano abildua unabarra.es elbide elektronikora izen abizenak eta nortasun agiriaren zenbakia idatzerik informazio gehiagorako xabi iru ubebikoetz.berriozar.es Euskarazko ipuinen 2008ko aur lehiaketan ipuin sarituak ezagutzera eman dira jada. Gaur arratsaldeko zeietan musika eskolako entzunaretoan Euskarazko ipuinen aur lehiaketan sarituak suertatu diren ipuinei errekonozimendua luzatuko zaie, eraberean idazleek gazte isaria banatuko zaie. Lehen ezkuntzako lehen zikloan usue diaz mendozari neskapatek beti zotina daukala nagatik eta ama oiur zoroza elortzari, sugar eta animaliak hipuinagatik. Lehen ezkuntzako bigarren zikloan, haritz lekun berrerazkin, etxis sorgindua lanagatik eh, saritua izango da, Jon Goldarazena Sanchez, hortzerri kontakizunagatik eta tiara mendiara zizaren bila ipuinagatik aldiz, naia behuntza erro. Eta azkenik lehen ezkuntzako irugarren zikloan sarituak, sua Herrero Ramos eta miren mailarin ortigosa izango dira, armia arma bere berezia eta fruten mundua lanengatik. Lantxotegik matrikulazio kanpaina martzan jarri du. Lantxotegi elkarteak urrengo ikasturtera begira izena emateko epea zabaldu du. Eskaintzak irudira urte batez erekinen mantentze lanetako laguntzaile ikasketa espezializatua lanbide talerrean eta lore zaintza naiz landareko posizio espezialitateko beste kurtsobi bata PCA eta bestea FPBB programetan. Azken hauen niraupena pi ikasturtekoa izango dela. Aurretiko izen ematea ekainaren emeretzirarte lan txutegi elkartean. Eta segidan musika eskolara goaz, izena mateko epea zabalik baitago. Lehenengoz musika ikasketak berriozarko musika eskolan hasiko dituzten ikasle berriek matrikula egindazaten, ostira idik eta egonen da matrikulazio epea. Guizetan amar terdietatik eguerdiko ordu batetara, udaletxeko auzo bullegoan edota musika eskola atxaldetan, bostetatik zazpiterdiak bitarte. Informazio gehiagorako iruubibikoitz.berriozar.es Música Thank you. Eguraldiaz mintzatzeko egunea du orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Goizean zerua tarteka odeitzu egongo dela dio gaurko iragarpenak, arratsalde gauean bero odeiak garatuko dira eta zaparra da turmoitzuak bota ditzake. Norabide altakorrekoa izea hula ibiliko da Haldean iparreki aldetik finkatu eta ahul bizi ibiliko delarik. Temperatura idaukionean maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira gaur. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gehiago datu zen orduetan berrio zari sintonian fmko egun puntu zortzean edo orduro interneten eguzkiplaza.neten Thank